Lumea întreagă să se înfrățească și să-i cânte Tatălui Ceresc, care în dragostea lui părintească cheamă azi tot neamul omenesc. Frați creștini, veniți cu micu mare, Preamăriți-l toți pe Dumnezeu, el e plin de milă și îndurare și vă așteaptă la altarul său.